swala zaka saumu na haji na tukawa tumetaja sharti ya kwanza ambayo ni mushtarak katika ibada zote ni sharti ya alislam na sharti ya pili ambayo tulieleza kwamba ni sharti imekusanya katika ibada mbalimbali inaingia ni sharti ya alqudra mtu kuweza kutenda na sharti ya tatu ni sharti ya ataklif na tunaanza na sharti hiyo katika taklif أنا سيما رحمه الله تعالى وأما التكليف وهو البلوغ والعقل ترسوم أيها ني شرطي أن أنباوني النية لزوم النية تونا شرطي النية إن إنجية كتك إبادة زوته سيما رحمه الله تعالى وتشترك أيضا الأربع نبيه في الفيلة إنا شريك كتك إباده زن الصلاة آه، الصوم الحج الزكاة في لزوم النية كتك كلزيم كنوية النية محلها القلب وهي القصد نية مهلباك نمويوني نية مهلباك ni makusudio na kama nia ni makusudio basi makusudio mahala pake ni moyoni na kutamka nia ni makosa na wala haikuja ibada yoyote katika mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama kutufundisha kunuia kwa sauti kwa maana ya kutamkania kusema nawaitu kadha na anasema rahimahullahu taala li hadithi kwa hadithi innamal a'malu binniyat hadithun sahihun akhrajahu al-bukhari wa muslim min hadith umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ni hadithi ambayo ameipokea bukhari na pia muslim kutoka kwa umar ibn al-khattab radiyallahu anhu Mtume anasema innamal a'malu binniyat, hakika matendo yote yanafanywa kwa nia na yatalipwa matendo hayo kwa nia. Kwa hiyo nia ni msingi wa kila amali, na kusihi kwa nia ni sehemu ya kusihi kwa amali, na wanaeleza ahlul ilmi nia inaizunguka amal katika albatina katika upande wa siri na hadithi hii inayosimama ambayo ni hadithi ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu na hadithi ambayo ni ya Aisha inazizunguka amali katika upande wa dhahir man amila amalan ليس عليه أمرنا فهو رد عن سلم الشيخ رحمه الله تعالى فلا تصح فلا تصح صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج إلا بنية تقع من الفاعل لها ولا هي تصح زكاة na wala haitasihi funga na wala haitasihi haji isipokuwa kwa nia ambayo inatokea kwa yule mtendaji fahi ambaye anafanya kitendo cha kutoa zaka au kuswali au kuhiji au kufunga tatakaddamu alaiha suala la nia linakitangulia kile kitendo illa anna almajnuna wassaghira, isipokuwa mtu akiwa majnun kwa maana mwehu, ah, wassaghira, na mtu akiwa mdogo, yanwi zakata anhuma waliyuhuma, zaka yao watainulia watanuia wale wasimamizi wao mawalii wao. Tuliona kule nyuma kwamba inashartiwa kutoa zaka kwa mtu ambaye ni majnun na kwa mtu ambaye ni nani ni saghir hawa atakayowekea nia ni yule ambaye atasimamia utoaji wa zaka ndiye atakayeweka nia wakadhalika yanwil hajj na pia atamkusudia au kunuia ibada ya hajj amma lam yumayyiz waliyuhu yule ambaye hajafikia tamyizi mtoto anataka kufanya haji na ana mali ya haji yule wali wake ambaye ataongozana naye ndiye atakayemwekea nia ya haji watashtariku salatu wasiyamu biwujubihima na itashirikiana swala na funga kwa wajibu zake ala al walabidi wal al-mukallafina kwa watu ahrari waliohuru watumwa na waungwana waungwana ni wale ambao si watumwa na watumwa ni wale ambao tunawajua kwamba wanamilikiwa na watu wengine na katika mukallafina mukallafina ni wale watu waliobalighi wenye akili bikhilafi zakati walhaj kwa kutofautiana na zaka na haj kwa maana zaka na haji atakayeweka nia ni nani ni wali sawasawa eh? lakini siyam na sala ni nani yule mwenyewe muhusika فإنهما يختصان بالأحرار hizi mbili zahusiana na watu walio huru wasababu fi dhalika na sababu katika hili annahu taqaddama anna alqudrata shartun fil jami' imetangulia kwamba alqudra kuweza we kwa makini sharti ya qudra ni sharti ambayo tumetangulia kuisema kwamba inashiriki katika ibada zote wazakatu walhaju na zaka na haji imadu lqudra ni nguzo za kuweza fihima ndani yake uwezo wake almalu ni mali mtu kuwa na mali kama mtu hana mali basi hatakuwa hana qudra wala abdu lmamluku la mala lahu na abdu mamluk mtu mwenye kumilikiwa hana mali fahuwa kalfaqiru lmasir ni kama vile mtu lofa asiyejiweza, lofa ambaye maisha yake magumu na hali yake nzito. Wakadhalika alibadatu almaliya, na pia vile vile ibada za kutumia mali sakuwa kwake ni ngumu, kwa sababu ni mtu ambaye anamilikiwa. La tajibu ala alariqai, haziwajibiki kwa watumwa. Arriqai jamu riq, hazimiliki hazishartiwi kwa watu ambao ni watumwa. Lihadha sababi kwa hii sababu sababu yenyewe ni nini adamu alqudra kutokuwa na uwezo wa kumiliki kinachotakiwa kufanyika faswaratil thurriya faswaratil thurriya shartan ikawa pia huria ule uhuru nao nalo pia likawa ni sharti fi zakati wal hajj katika zaka na katika haji fakat kwa sababu mtu akiwa abdu mamluk hawezi maskini kujiamulia kwamba nakwenda haji kwa sababu ni mtu ambaye mamluka anamilikiwa kwa hiyo huria ni katika masharti ya haji wa min shuruti almushtarakati na katika masharti ambayo yanashiriki baina alarba'i, kati ya hizi ibada nne kulliha zote na mahi ni zipi hizo ibada nne Muhammad hmm. hmm. kunyuma mhm mm malizia na haji wa innaha kulluha la talzamu illa bidukhuli waqtiha utaziona ibada zote hizi nne hazilazimu ila kwa kuingia wakati wake ووقت والوقت يختلف باختلاف هذه العبادات na wakati unatofautiana kwa kutofautiana hizi ibada فالاوقات الصلوات الخمس nyakati za swala tano الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لا تلزم إلا بدخولها hazilazimu kwamba ni lazima kuswali ila ule wakati wa swala uwe umefika kuna baadhi ya watu huswali kabla ya wakati wa swala haujafika kwamba anakusudia yeye insha eh, inshallah nitasafiri alfajiri basi anaamka mapema saa kumi na moja ile anaswali subhi anaswali dhuhuri na alasri na magharibi na isha zote tano hizi swala ni batil kwa sababu gani sharti ya dukhuli alwaqti haikusimama katika swala hizo sawa sawa ni sawa sawa mtu aseme Ah, katika mwezi huu wa Jumada al-akhir au Jumada al-thani alhamdulillah na afya nzuri hemungoja nifunge kabisa Ramadhani alafu utakapokuja wakati wa Ramadhani mimi nitakuwa nishafanya nini nitakuwa nimeshafunga haiwezekani na somo yake itakuwa ni njaa mm -hmm. anasema Sheikh rahimahullah ta'ala wala tasihu illa bidkhuli illa bidkhuliha fadhuhuru صلاة ظهوري من الزوال إلى المصير الفيء الفيء بمعنى الظل swala ya dhuhuri ni kuanzia zawali zawali ni pale jua limpinduka kutoka upande wa utisini kuelekea upande wa magharibi linakwenda jua hilo mpaka kuwa kivuli mithlahu mfano wa kile kitu wewe ukawa mfano wa kimvuli chako kiti kikawa na urefu wa kivuli chake eh baada alfai zawali baada ya kile kivuli cha kupinduka kwa jua wal asru min masirihi mithlahu ila mithli ila mithlaihi na wakati wa asiri ni kuanzia pale mpaka itapokuwa mfano wake kimelingana na mifano yake yote hiyo miwili ala almadhhabi hii ni kauli katika upande wa madhhabi wa ala sahihi na kauli iliyokuwa na usawa na iliyokuwa sahihi wakati wa swala ya asiri ila al-isfarari ash-shamsi unaanzia pale kimvuli kinapokuwa sawa na kitu kuondokea pale mpaka jua linapokuwa la njano mwajua wakati wa jua la njano ukali wa jua ukipotea kabla ya jua kuwa jekundu huwa linakuwa njano unakuwa ni mawingu yanakuwa na sura ya njano jua linafifia ule ukali wake weupe kabla ya kuingia katika wekundu linakuwa na sura ya hali ya njano mm. والمغرب na wakati wa magharibi min alghurubi ila almaghib ila almaghib alhumrati na wakati wa magharibi ni kuanzia jua likizama na kuzama kwa jua haukuzingatiwi ule wekundu unaobakia katika lile ai kuzama kwa jua inakusudiwa ni ile qars lile duara la jua huwa limfanini limezama likipotea lile duara la jua huwa panabakia pale juu uwingu mwekundu ule wingu mwekundu sio jua ule wingu mwekundu ndio mwanzo wa magharibi ambao inakwenda hiyo magharibi mpaka kupotea ila maghibi alhumrati mpaka kupotea kwa ule kwa ule wekundu na utaona nyakati hizi za magharibi yani laasiri kuja magharibi zinaangaliwa sana mwezi wa Ramadhani kwa sababu watu wana njaa lakini miezi hii ya kawaida watu wengi utaona watu wa, watu wa adhana za magharibi lile wingu lishapotea na hili ni kosa yani katika athari mbaya za kishia anasema Sheikh wal isha min maghibi al-humrati ila thuluthi al layl na wakati wa swala isha ni kuanzia pale imepotea ile mawingu mekundu maki yakipotea mawingu mekundu linaanza giza sasa tufahamiana vizuri kwa lile giza linakwenda mpaka thuluthi ya usiku ala al-madhhabi na hii ni kauli katika upande wa madhhabi au nisfahu au nisfihi au nusu yake manake nusu ya usiku ala sahihi katika kauli iliyokuwa sahihi walfajiru na alfajiri min tuluihi ni kuanzia pale ikichomoza alfajiri yenyewe ila tului shamsi mpaka likichomoza jua wazakatu na wakati wa zaka la talzamu illa bidukhuli waqtiha zaka na yenyewe haiwezi kuwajibika mtu kutoa zaka ila wakati wake ukifika wa huwa tamamul hauli na wakati wa zaka ni kile kinachotolewa zaka kupitiwa na mwaka kutimia mwaka fi jamii amwali katika ile mali yako azzakawiyu azukawiyati hiyo azzakawiyatu ambayo mali ile inatolewa zaka illa al-asharati isipokuwa zile asharati fawaqtuha hasaduha ambazo ni mimea manake mazao wakati wake yenyewe mazao yangu mpaka pitie mwaka hapana mazao yenyewe ni pale mtu akivuna atatoa ile ushuru zinaitwa asharati wakati wake ni wakati wa kuvunwa wajudharuha na kukauka kwa yale ile mazao yake kama qala taala wa atu haqqahu yawma hasadihi toeni haki yake haki ya zaka maana yake katika mimea yenu mazao yenu sawa eh? siku ya kule kuvunwa kwake maana yake inavunwa shakauka al-an'am ya 141 ولكنه يجوز تقديمها قبل ذلك lakini ajuzu kutoa kabla ya hapo haithu sababu pale itakapokuwa impatikana sababu mazao umeyavuna na washajua kiwango basi kutoa wasiyamu na wakati wa kufunga siyamu ramadhan la yalzamu somo ya ramadhani hailazimu ikafungwa wala yasihu na wala atakayefunga hatosihi somo yake illa bimajii ramadhana ila kwa kuja ule mwezi wenyewe wa ramadhani kama tulivyosema mtu akiamua kufunga katika rajab au akaamua kufunga katika mwezi fulani katika miezi kumi na mbili haiwezi kubaliwa somo yake mpaka ingie mwezi wa ramadhani walhajj na wakati wa haji la yulzamu haulazimu kwamba mtu anaweza kwenda haji wala yasihu na hata kama akiamua aende pia haji yake haitosihi ila biwaktihi, isipokuwa kwa kufika wakati wake. Na Allah anasema alhaju ashhurun ma'lumat, haji ni miezi maalum. Ibada ya haji na miezi maalum, sio miezi anayotaka mtu. Bikhilafi lumrati, tofauti na umra. Kwa nini? Fa innaha tasihhu kulla waqtin umra yenyewe inaswihi kila wakati unaweza kufanya umra kesho ukakaa mwezi mmoja ukafanya umra tena ukakaa miezi mitatu ukafanya umra tena waweza ukafanya umra zaidi ya moja lakini haji ni miezi yake ile ile na umra waweza kufanya mwezi wowote lakini haji ni ile ile miezi yake ambayo ni miezi mitatu أشهر الحج ميزي حج أشهر معلومات ميزي معلوم تفهمينا بزور نا أنا سيما رحمه الله تعالى وما تختص به الصلاة من الشروط نا يالي yaliyohusiana na swala katika masharti kwamba masharti haya ni ya swala taharatu min alhadathi kwanza ni mtu kutaharika na hadathi hili ni sharti la swala wewe acha basi mimi kidarua hicho tutakupuuza masharti ya swala ni mtu kutaharika na hadathi na hadathi tulisema zimegawanyika sehemu ngapi sehemu ya kwanza inaitwaje na ya pili inaitwaje na hadathi kubwa na hadathi ndogo hadathu al-akbar na hadathu al-asghar hadathi ndogo ni ipi hadathi ndogo ni ipi hadathi ndogo ni ipi? Inawajibisha nini yenyewe? Hadathi ndogo nini inamwajibishia mtu kutawala? Na wewe hapo sahibu nuas, hadathi kubwa ni ipi? hadathi kubwa ni ipi? Ni ile nene kuliko zote. kumua kama kashuka juu ya mlima. Hadathi kubwa ni ipi mzee? Wewe hapo, hadathi kubwa ni ipi? Hadathi kubwa ni ipi ambayo inamwajibishia mtu kweli? والخبث والخبث والخبث na pia mtu kutwaharika kutokamana na najsi tulisema najsi sehemu zake ni ngapi najisi inaondolewa sehemu ngapi najisi inaondolewa sehemu ngapi sio moja msahau najisi inaondolewa sehemu ngapi nakumbuka ah nikikataliwa patasema nne na kama vile mabahatisha tu makimalizia moja ukaja mbili ukaja tatu hiyo hapa itafika namba yake tu kimi kiambiwa sema nne na yule mwingine sasa nikiambiwa mimi nasema tatu hebu zitaje kama ni tatu mswala ndo nini sehemu ya kusalia inayoondolewa najisi katika ardhi sehemu ya kusalia sehemu ya pili kwenye nguo sehemu ya tatu kwenye mwili naam jazakallahu khair wayusharikuha fi hadaini min aljuz'iyati na zinashiriki katika hizi sharti mbili sharti hizi mbili hii sharti ya kwanza inashirikiana katika baadhi ya vifungu eh, katika haji kwanza inashiriki hizi rafu alhadathi tahara na khubuthi inashiriki katika tawafu fakat katika tawafu sawa sawa eh? inashirikiana na nani na haji lakini pia kuna jambo lingine la pili wasatrul aura kustiri uchi ha? uchi wa mwanaume ni kuanzia katika sura mpaka kwenye magoti si ndio hivyo na uchi wa mwanamke ni mwili mzima na mabega mawili ni uchi katika swala vinatakiwa vifunikwe la yusalli ahadukum laysa ala atikihi shay'un, asisali mmoja wenu ikiwa kwenye mabega yake hakuna kitu. Kwa hiyo mtu anapokuwa anaswali atakiwa afunike mabega yake. Kustiri uchi, kuonekana kwa uchi kuna hali mbili. Hali ya kwanza ni ipi? Ni ule uchi wenyewe kuonekana sijaeleweka vizuri hali ya pili ni kuvaa nguo ile ubana ule uchi mpaka ule mchoro ule uchi pia ukaonekana nielewe hali pili ha? kwa hiyo akipita mwanamke kavaa nguo imembana kasema iko uchi kwa sababu ile nguo imemchora maumbile yake sawa eh? Kwa katika mfano wake wa hadithi mtume akasema kasiatu ariyatu, wamevaa lakini wako uchi. Swali, jambo hilo laweza kuwa kwa wanaume pia, ama haliwezi kuwa? Lawezekana, sawa sawa. Itakapokuwa mwanaume kavaa nguo imembana katika maumbile ambayo ya kwake, kama alivyosema Sheikh Albani, ni uchi mzito, ni aurat mughalladha, uchi mzito ambao takiwa ufunikwe, yeye akavaa kimodo kimembana kisuruali kimebana kiasi yale makalio yake na maumbile yake pia mfanini yamekaa katika mchoro wa wazi kwanza huyu mtu ana adabu heshima yake pia inafanya nini inafungua kwa sababu ameonyesha mahala ambapo sehemu ambazo hazistahiki kuonyeshwa kwa hiyo kustiri uchi واستقبال القبلة نا استقبال القبلة نقولكي wajtinabu najasati na kujiweka mbali na najisi fil badani katika mwili wa thaubi na nguo walbiqaa na sehemu ya ardhi ambayo unatumia katika ibada haya ni masharti ambayo shekhe ameyataja manne walbaqiyatu walbaqiyati na masharti yaliyobakia falhasilu annaha ishtarakati fi arba'ati ashya ilivyo sawa sawa kwamba vimeshirikiana hii swala na haji katika vitu vinne cha kwanza alislamu imeshirikiana swala na nani na haji walqudratu na qudra iko katika haji na ipo katika swala waniyatu na nia ipo katika swala na ipo katika haji walwaktu na pia vile vile kuingia kwa wakati kuko katika swala na kuko katika haji washtarakat ma siwa azzaka na ikashirikiana katika zisiokuwa hizo zaka at-taklifi zikashirikiana bitaklifi kwa kule kukalifika washtarakati zakatu walhajj taklifi manake balagha albulugh wal aql mtu ambaye kishabalege na kuwa na akili zaka imeshirikiana na swala na haji ama ikashirikiana ikashirikiana haji na zaka bishtirati alhurriya kwa sharti ya hurriya hurriya haiko katika swala lakini huria nikisema huria naelewa kutokuwa mtumwa sawa kutokuwa mtumwa huria ipo katika zaka na ipo katika nini katika haji lakini huria haipo katika swala wahtasat as na ikahusika swala peke yake bilbaqiyati lisharfiha kwa sharti zingine zilizobakia kutokamana na ule utukufu wake wa fadliha na ubora wake wa itinai shari'u biha na namna sheria ilivyotilia manani ibada ya swala wallahu a'lam na Allah ni mjuzi zaidi wa haya tuliyoyafikisha huu ndio mlango umeifikia hapa katika mlango aliokuwa ametuwekea shekhe na Allah akitupa afya na salama tutakuja kuanza katika mlango mwingine ni namna gani inaweza kupatikana swala idraku salati itapatikana vipi tukiwa tushaingia katika milango ya swala katika kitabu chetu hichi irshadu ulil basair wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam mtu anaswali kipengele chochote محقون بس